prvej línii. Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči, vám v tento sviatočný čas praje v tejto chvíli spoza mikrofónu a takisto aj o techniky Boris Koroni. Dnes to bude tak trochu výnimočná relácia. Výnimočná jednak časom, kedy ju vysielame, teda práve na štedrý večer, ale výnimočná aj hosťom, ktorý dnes v tejto našej relácii vystúpi so svojimi myšlienkami. Čo by som vám mal tak na úvod asi o ňom povedať, ako ho predstaviť? Mnohí z vás, ktorí ste už videli náš program, veľmi dobre viete, o koho ide, ale tí, ktorí možno e, naše rádio počúvate menej často, tak práve pre vás dnešného hostia trochu priblížim. Je to nevyliečiteľný optimista, ktorý má pritom množstvo dôvodov na zatrpknutosť a na hnev. Jeho život sa začal výraznejšie meniť v roku 1946, keď vstúpil do Salesianskej spoločnosti s cieľom venovať sa výchove chudobnej mládeže. V roku 1950 prežil spolu s ostatnými reholníkmi násilné zrušenie rádu a o rok na to sa pokúsil o ilegálny prechod hraníc. Chcel študovať teológiu, no za tento v úvodzovkách trestný čin ho vtedajšia komunistická moc odsúdila na 12 rokov väzenia. Odsedel si z tých 12 rokov celých 10. Prevažnú časť svojho trestu si odpikal v uránových baniach v Jachimovských koncentračných táboroch. Neostávalo mu nič iné, len buď zdivieť a zblázniť sa, alebo sa naučiť ľudsky žiť v neludských podmienkach. Deliť sa s najopustenejšími o chlieb, o svoju vieru a žiť v nádeji aj v beznádejných situáciách. Po návrate z väzenia pracoval ako robotník, potom študoval teológiu a v roku 1969 mu dovolili odísť na 3 mesiace do Talianska, kde napokon ostal jeden celý rok. Pápež Pavol VI ho o rok na to vysvetil za kniaza. Cez zatvorené hranice sa potom vrátil na Slovensko. Za aktívnu účasť na púti na Velehrade mu v roku 1985 odňali štátny súhlas. Ani november 89 nebol však pre tohto človeka vyslobodením. Práve naopak, církev a teda jej vrcholní predstavitelia ho odsunuli opäť na perifériu spoločnosti. Tentokrát pre jeho nekonformné názory a postoje, ktoré ich provokovali. Keď sa pozrieme do tej dnešnej doby, tak dnes žije tento muž v Bratislave, kde založil resocializačné zariadenie pre bezdomovcov. Píše knihy, napísal ich množstvo, okrem iných aj Svetlo z hlbín Jachimovských lágrov, kde opísal život v pracovnom tábore. A možno už niektorí z vás pri týchto mojich slovách tušíte, o kom je reč. Hovorím o katolickom kňazovi Antonovi Srholcovi, ktorý je hosťom mojej dnešnej relácie. Treba ale hneď v úvode povedať, že my sme túto reláciu nahrávali, alebo tento rozhovor nahrávali kedysi dávnejšie a dnes vám ho teda ponúkame len v zázname. Ale myslím, že môžem povedať, že napriek tomu, že tento rozhovor už má nejaké tie roky, nič nestráca na svojej aktuálnosti, a ja vám ho chcem pustiť práve v dnešný sviatočný večer. Takže vážení poslucháči, prajem vám v tejto chvíli príjemné a ničím nerušené počúvanie nasledujúcej relácie. thank you vy ste v podstate vyštudoval ako kňaz, aj ste ako kňaz trpel, potom ste aj dokonca na slobode chvíľu pôsobili, ale stále to tak nejak vyzeralo, že tá církev, vaša materská domáca katolícka, neviem, či to bude tvrdé vyjadrenie, ale ako si nemala veľmi rada a vždy ste pôsobili viac menej tak v ústraní, v úzadí tej vlastnej církvy, netrápi vás to? Hej, ja som človek katolíckej církvy a teraz je rok 2011, horúce augustové leto a iste na Slovensku už nie je človek, ktorý by toľko vytrpel za svoju církev. Za svoje kniazské povolanie toľko obetoval ako ja. Teda 10 rokov väzenia, 10 rokov manuálnej práce na stavbách pod vysokými pecami v Ostrave a potom e, znova e, v cementárni. Teda niesol som si tento svoj sen. Po väzeniach, diskrimináciách, starých kontrolách sa mi to podarilo. V 69. roku som mohol ísť ešte do Talianska, v 70. som bol vysvetený. Ako disident tu, ako prenasledovaný komunistickým režimom, keď prišla normalizácia, tak to bolo pre mňa otvorené riz- rizikové povolanie. I napriek tomu som sa vrátil z lásky k tomuto národu a z lásky teda k veriacim ľuďom, ktorí tu natrpeli a ostali tu to pod tým e, útlakom okupáciou armády. A som sa sem vrátila a to som chápal vtedy, že mohol som robiť ako kostolník, alebo ako farár, už ako kňaz na odľahlých farnostiach. Ale keď prišiel pád komunizmu v 89. roku, tak som tak trocha tušil, mal som na to, práve som mal 60 rokov, že by ma círke mohla posunúť ako človeka, ktorý ju pozná, miluje, ktorý ju, ju e, e, sníva o jej rozkvete a ochotný za ňu život položiť, že ma dajú do dajakej funkcie a naraz oni ma všetci odstavili. Stal za tým arcibiskup Sokol, ktorého komunisti urobili biskupom, Salesiáni, ktorí uverili Sokolovi a Korcovi a obetovali baránka svojho človeka. Vtedy ma to veľmi trápilo až krelo. Ale potom som sa s tým zmieril, že všetko človek prebolí, tak eh, 20 rokov po páde komunizmu som s tým smierený, dokonca to pokladám ako boží dar, že ja na tomto veľkom debakli, na tejto katastrofe, ktorú zavinili už nie komunisti, ale naša hierarchia, na tomto veľkom decimovaní církvy nemám priamu účasť. Robím ako, znova ako človek na pokraji, Žijem na pokraji mesta, na pokraji církvy, na pokraji svojich síl, ale pre ten istý cieľ už, ale už ako ten, ktorý nie je zapojený priamo do štruktúr církvy, robím pre ňu stále, pracujem preto, ale snívam o tom, že tá jar v církvi, ten nový svet, nové myslenie, dialog s ostatnými, dialog vo vnútri církvy, že to musí prísť. Tak s týmto žijem a s týmto budem aj umierať a zamýšľam sa nad tým, čo bude o 10 rokov, 2021. To, čo ja už sa nedožijem. Tak 2021, tento pomalý, stále potláčaný dialog v církvi, bude pokračovať. K tomu sa dostaneme, k tej vašej vízii, ale predsa len ešte jednu vec. Jednej záležitosti nerozumiem. Vy ste ešte za komunistického režimu alebo za socializmu organizovali aj púte na Velehrad. Niekoľko tisíc ľudí sa tam zúčastnilo. Vy ste človek, ktorý dokázal zaujať nielen katolických veriacich, ale aj nielen iných denominácií veriacich ľudí, ale dokonca aj ateistov svojimi, svojim rozprávaním, svojimi kázňami svojimi príhovormi. Pre mnohých ľudí, ktorí sú ani nie veriaci, tak ste ikonou toho, že aj církev a ľudia pracujúci v církvi môžu byť zaujímavými. Napriek tomuto všetkému vás vaša církev nechce, alebo nevyužila váš potenciál. Nedáva to zmysel, to je niečo, čo sa strašne vzájomne bije. Ako je to možné? Možno sa to začalo v mojom väzení, kde ja som nerástol kongregácii salesianskej ako poslušný reholník, ale keď som mal práve maturovať, tak ma zavreli. Jeden môj príbuzný kňaz, ktorý sedel tie 10 rokov vo vezení, doslovný pán Horvát, povedal, ty máš šťastie, teba v seminári nepokazili. Obyšiel som tú formáciu kňazov, celé generácie kňazov sú formované v seminári v starom tridentskom duchu. A ja už chápem církev ako e, stále medzi veriacimi. E, spolu s nimi žijem, rozprávam, tak mám inú predstavu církvy. Církev ako spoločenstvo ľudí, ktorí sa majú radi a zo svojho stredu si zvolia muža alebo ženu, ktorý má talent a dar a vie zjednocovať ľudí a má slova, ktoré oslovia ľudí na hrane vás, ľudí od médií. A ľud, človek, ktorý to úprimne a poctivo žije, tohto človeka, to je jedno, či muža alebo ženu, si zvolia a povedia, ty budeš našim hovorcom. Ty budeš predsedať a budeš rozhodovať a spolu s nami, my s tebou budeme rozhodovať o tom, aké to kresťanstvo bude vyzerať. Tak ja som sa nechtiac naučil inú reč. Inou rečou vysloviť svoju vieru. V obyčajnom laickom svetskom povolaní, nech je akékoľvek, od baníka až po prekladateľa, dajme tomu cudzej literatúry, tak som sa naučil žiť svoju kresťanskú vieru, ale bez etikety, ako kultúru života, ako Ježiš, ktorý v mojom povolaní a v mojom živote je ústredný. Ale taký základ, o ktorom sa nemá rozprávať, to sa musí vidieť. A tak svoje kresťanstvo prenášam skorej do roviny existenciálnej, kde podľa tvojich skutkov ťa poznajú, podľa tvojej reči, to je kultúra reči, a či rozumieš téme, tak podľa toho máš autoritu a nie podľa toho, či ťa poslali sem z Ríma, alebo z Trnavy, alebo z Nitry, ale podľa toho, čo ti Duch Svetý, Duch Ježišov, Duch Boží daroval. Keď sa vrátim k tej svojej pôvodnej otázke, myslíte, že práve toto je to niečo, čo sa v cirkvi nenosí, čo sa jej nepáči? Takéto názory, ktoré vy prezentujete, že ste, ako hovoríte, sám si našiel vlastnú cestu. Je to niečo, čo je pre cirkev súčasnú katolícku nepohodlné? To je moje najväčšie sklamanie z 89. roku, keď som si myslel, že biskupy a kňazi, ktorí prešli väznicami, kriminálmi, veriaci ľudia, tisíce ľudí veriacich, desať tisíce ľudí, ktorí za svoju vieru boli vo vezení, že títo nastolia iný, iné hodnoty, iné priority. A tá najväčšia tragédia bola v tom, že vedenia leadership, teda vedenia církvy sa ujali ľudia, ktorí prišli zo západu, to je ten Tomko, a biskupy Hrušovský a Zlatňanský a neviem ktorí, ktorí s našou situáciou nemali nič spoločného. Korec sa k ním pridal, ktorý bol vo vezení až vtedy, keď nás po krutom prenasledovaní a vezení prepustili. A Sokol, ktorého komunisti urobili biskupom a títo to zvrátili na, do takej formy, že ako keby sa nič nestalo a po 40 rokoch tvrdého prenasledovania chceli nadviazať na to, čo komunisti prerušili. A to je už nemožné. Na ten zázrak už naši veriaci nevedie, neveria, pretože naši veriaci tiež sú už niekde inde. Aká je tá církev katolícka z tohto, čo rozprávate, podľa vás dnes? Katolická církev ostane vždycky univerzálna, všeobecná. Je to najväčší projekt globalizácie, ktorý má budúcnosť. Ale bude to spojenie toho, čo je lokálne, národné, rasové, s tým, čo je univerzálne a všeobecné. Je ťažko bez prípravy rozprávať o katolíckej církvi. Je to veľmi zložitý organizmus, množstvo orgánov a množstvo rovín. Práve sa končí v Madride veľká mega show katolíckej církvy. A to je jeden, jedna z charakteristík, ktorou chce katolícká církev osloviť svet. Urobiť show, že my máme milión mladých ľudí. Ja ale tejto mega show neverím. My môžeme osloviť ľudí iba poctivou službou. My sme na to, aby sme slúžili svetu, nie za peniaze, nie pre slávu, ale tak, ako slúžil Ježiš. A slúžiť svetu môžeme iba, keď budeme poctivo nasledovať Ježiša v tejto dobe. Máte pocit, že sa to deje v cirkvi? Nemôžeme generalizovať, ale mnohí v cirkvi si zvolili ľahšiu cestu. Zavolať ľudí, urobiť pekný prejav, to je e, chlebík každonedelný a chodte mene Božom. Alebo urobiť nejakú veľkú, organizo- zorganizovať nejakú show, ako katolická mládež sa zíde, alebo katolické rodiny sa zídu, alebo duchovné cvičenia kňazov a tam sa im niečo povie a chodím bez dialogu a v tomto nás zahambuje súčasný svet. Ja som bol tohto roku na pohode, kde sme dali ako bodku za pohodou, kde bolo 30 tisíc mladých ľudí. A tí tancovali a spievali a radovali sa a tí, ktorí mali na to, skončili pri ekumenickej pobožnosti. Katolická církev neinvestovala do solidného školenia ľudí, ktorí sú ochotní ešte dnes klásť svoj život za Ježiša. A ten e, klás život už nebude to, že prídu komunisti a zatvoria ťa a keď budeš veľa papuľovať, tak ťa popravia, lebo ťa ostrelia na hraniciach, ale klás život znamená veľmi poctivo a zodpovedne niesť bremeno druhých ľudí, ako to robia tisíce lekárov na Slovensku, 10 tisíce učiteľov a učiteľiek, zdravotníkov a ľudí, ktorí ešte stále veria, že tieto ježišovské princípy je možno žiť. Dajú sa uskutočniť v každodennom živote. Toto cirkvi chýba a tá pohodlná cesta je v tom, zazvoniť, ľudia nech prídu, indoktrinovať, nasypať na nich peknú reč. Niekedy je to až nudné a fádne, bohužiaľ, lebo je tam len jeden eh, jeden ten môj priateľ kniaz to nazval divadielko jedného muža a, a stereotyp, ktorý je nudný na skapanie pre veriacich ľudí, lebo nikoho za celý rok nepočujú iného, len jedného rečníka a kazateľa a to, to, to na nich sype niečo, čo oni vôbec nemajú záujem a podobne, a to má veľké trhliny. Ale církev neinvestovala do výchovy ľudí. Je iróniou, že v Čechách, o ktorých sme stále mysleli, že sú liberálni a ateistické Čechy, že tam majú teologicky mysliacich ľudí. Myslím predovšetkým Halíka, alebo viaceré osobnosti ľudí, pred ním bol Zvierina a ľudia Bush, a ktorí písali a píšu veľmi mudre zápasia o tento súčasný svet. Hlavnou charakteristikou cirkvi na Slovensku je, že zradila človeka, ktorý sa už pohybuje v 21. storočí, používa všetky dostupné elektronické prístroja zariadenia a žije v nich a ich pomocou a používa len jediné médium a to je kazateľ, do, ktorý hovorí v kostole do mikrofónu. Jedna z vážnych výhrad, ktoré možno mám ja a vy mi ju vyvrácte, ak to nie je pravda, je v cirkvi cenzúra? Cenzúra už má iné meno. Cenzúra je, kto má moc zneužitie moci. Ľudia, ktorí sú školení, trénovaní v tomto inštitúte za kňazov, tak im povedia, že on má moc, on má právo a všetko teda o všetkom rozhodovať. A ten chlapec, 25-ročný, ktorý vyjde, a príde niekde na dedinu alebo do mesta za kaplána, si myslí, že on všetkému rozumie. A tak má rozumieť aj o tomu, čo sa rovhorí v médiách. Tie médiá buď ignoruje, alebo máme naše katolícké médium, ktoré je znova pod kontrolou niektorých týchto dedinských balíkov a on tam teda určuje, čo sa smie a čo sa nesmie. E, Dokazom toho, že je tu na skrytá cenzúra, je to, že nepustia k mikrofónu ľudí, ktorí, o ktorých vedia, že majú iný názor iný názor v akékoľvek rovine, v teologickej, v kultúrnej, filozofickej, pedagogickej, ekonomickej, je konkurencia a iný názor, ma môže iba obohatiť. Aj šport môže byť iba pekný iba vtedy, keď máme proti sebe dobrého protihráča. Ak my máme monopol na hru a hmm. postavíme proti sebe mužstvo z Kocúrkova, tak naše víťazstvo je smiešné. Čoho sa boja? Čoho sa boja? Boja sa oslobodzujúcej pravdy. Boja sa tejto zmeny, ktorá zákonite príde. Že tento systém managementu veriacich ľudí v našej tejto stredoeurópskej oblasti, ktorý vybudovala hierarchia počas Marie Terezie v 18. storočí, padá a definitívne padne. A oni sa toho boja potom, že naraz je nedostatok kňazov, ktoré, čo sa zatajuje. Obrovský nedostatok kniazov, to znamená, že keby prišli múdre ženy do církvy a keby ich ako ordinovali a určili za, do rozličných funkciách, do rozličných štruktúr, že tie ženy a tí ženatí mužovia by boli veľa múdrejší ako tí, čo sedia na fakulte teologickej a študujú tomizmus a neotomizmus a sítia ich tými starými rečami, ktoré v každodennom živote už neplatia. To znamená, že príde doba, keď tí naši veriaci ľudia, v tom budú veriaci, že si nenechá vieru iba sama alebo sám pre seba, ale bude túto vieru odovzdávať svojim deťom, svojim príbuzným, bude o nej podávať svedectvo, nevzdá sa jej, aj keď už nebude mať rukovoditeľa. Teraz sa to nedeje? Deje sa to, ale nie to, nemá to svoje požehnanie. Na Slovensku, podobne ako v Európe, je mnoho čestných, poctivých, zodpovedných ľudí, ktorí by boli ochotní v mene církvy niečo urobiť. Mnohí aj robia, ale církev to ignoruje, pretože to nevychádza z jej radov a z požehnania. E, na Slovensku 90% katolických alebo veriacich a neveriacich ľudí zachraňujú ľudské, na, nemocniciach zachraňujú ľudské životy. Církev im nepovedala, že to ich povolanie je prvé ich a hlavné nasledovanie Ježiša, že sa to dá robiť v Ježišovom duchu. Ja som za to, a to aj príde, že v cirkvi postupne budú rozhodovať, to je dôležité, kto má tú moc rozhodovať, budú rozhodovať aj ženy, ktoré ale nebudú, nepojdú tam, aby mali veľké platy, aby mali robotu a, a teplé miesto, ale v mene Ježišovom budú robiť to, čo cítia, čo im srdce hovorí. To už sa dneska deje to sú tie doktorky, ktoré poctivo pracujú, obetujú sa nie pre peniaze hlavne, ale preto, aby slúžili chorému a ranenému človeku. To sú tie učiteľky, ktoré sa trápia s tou divokou, bláznenou a otrávenou mládežou a stále veria, že niečo sa na tom dá zachrániť. A to čo sú malo platené a majú veľa roboty. A to sú tie naše veriace ženy, a budú to a veriaci mužovia, ktorí by boli aj ochotní pre tú církev niečo urobiť, ale církev ich ignoruje, príď a celý život budeš stáť alebo sedieť v kostole a počúvať a hovoriť amen, kým vy, vy nám dozrieváte, Ja tento proces cítim, ja žijem uprostred neho a podporujem dozrievanie veriacich ľudí a dozrievanie bude nielen v tom, že budeš dávať väčší prínos, väčší finančný podporu svojej církvy, ale budeš mať počase, si vytvoríš štruktúru, alebo sa zapojíš do jakej štruktúry, alebo ti povedia, ty tomu tak rozumieš a zdá sa mi tak pekne, že ťa zvolia za to a ty budeš s nami a budeš nám našim hovorcom, našou hovorkyňou toho, čo my cítime, že je správne a účinné v tejto dobe, čo v tejto dobe potrebuje naša komunita. predošlom vstupe ste hovorili o tom, že katolícky kňazi si v podstate mnohé veci zjednodušili, že je pre nich jednoduchšie teda si odbiť tú svoju kázeň a povedať veriacim, že chodte v mene Božom. Asi sa to nezhoduje s tým, ako by mali katolícky kňazi pracovať, alebo možno s tým, čo ľudia od nich očakávajú. Na čo katolícky kňazi v dnešnej dobe zabudli pri tejto svojej práci? Skoro na všetko. Oni ich neučili e, reflektovať s citom na signály našej toby. To sa biblické to signa temporis. Nevedia reflektovať dobu, v ktorej žijeme a úplne odpovedajú na problémy, ktoré nás netlačia, na otázky, ktoré nikto nedáva, ale netlačí ich nezamestnanosť. Netlačia ich zbohatlíci, ktorí nakradli obrovský kapitál bezpracne, len špekuláciou. A vôbec to ignorujú. To sú zlodeji v našej, v našej obci. Dokonca zlo, veľký, najväčší zlodej, čo ja viem, nám zaslepili oči. Nakradli milióny korún ešte kedysi a v dome urobili okno a dali si tam svoje meno napísať z veľkého, obrovského lupu, ktoré ukradli štátu a církvi, dali v církvi a, a biskup ich požehnal a povedal, že všetko je v poriadku. Nedostatok odvahy kniazov povedať, pýtať sa, vy ste veľmi bohatí a my sa tešíme, že ste bohatí, ale my máme pochybnosti, či to bohatstvo je poctivou cestou zaslúžené. A podobne potom nedostatok citu pre chudobných. Bohatí hromadia akumulujú kapitál a církev mlčí. Církev sama je najväčším kapitalistom na Slovensku, lebo má obrovský kapitál a nevie s ním pracovať. A na Slovensku sú 10 tisíce, 100 tisíce nezamestnaných a my im nevieme dať ani prácu, aby vytvárali hodnoty. A títo mladí ľudia, vaša generácia mladých ľudí utekajú do Európy, Najprv to bolo posledných 10 rokov, to bolo zaujímavé. Dneska o nás už v Európe tiež nikto nestojí. Zanedbali sme výchovu mladých ľudí k tomu, aby sme ich učili žiť ako kresťan v normálnom laickom civilnom povolaní. Cirkev sa sústredila na to, že po revolúcii, keď padol komunizmus, my máme veľa povolaní a stavali nové semináre. Arcibiskup vybral milióny, stovky miliónov na nový seminár, ktorý nikdy nepostavil a nikto ani nevie, kde tie 100 milióny sú, kde sa prepadli. Teda nevychovávame ľudí a nepresviečame ich, nech budeš kdekoľvek, buď veriacím človekom. Než robíš čokoľvek, neviem, od upratovačky alebo od najnižších manuálnych prác až po predsedkyniu vlády, rob pravdivú politiku, pre, ktorá je čo najviac možná a, a akceptabilná od mnohých ľudí. My sme sa sústredili na výchovu kádrov, to je to tá filozofia antiprotireformačná, protireformačná, vybudovať silnú armádu kňazov, ktorí ten svet porazia a svet už je posledný, ktorého aj na poslednej dedine ľudia mienkotvorní počúvajú. Hovorili ste nám o negatívach súčasnej doby a súčasnej cirkvi, aj o tom, že by sa to malo v dohľadnej dobe zmeniť. Predostreli ste zhruba tú približnú zmenu, ktorou by si spoločnosť aj kresťanská mala prejsť. Teraz tá kľúčová otázka, nebude to pre samotnú církev veľmi bolestivý prerod? No každý prerod je namáhavý a ťažký a bolestivý. S tým sa musím rátať. Ten prerod bude veľmi, veľmi ťažký. Ak aj príde výzva, veľmi opatrná z rímskeho centra k nejakému dialogu, buď sa ho zmocnia tí, ktorí dialog znemožňujú, alebo sa dostanú k reči tí, ktorí dialog viesť nevedia. Lebo aj dialog je umenie, ktorý sa musíme učiť. A preto sa všetci pohádáme ako psi. To sa nám stalo v rovine politickej, kde tí, čo sa ne, neštudovali politológiu, naivní a dobrí, nadšenci a podobne, chceli robiť, miešať sa do politiky a vnesli tam len obrovský chaos tohoto sa práve círke bojí, ale robí veľký zločin oproti svojim veriacím, že im neumožňuje dospievať vo viere a učiť sa pokojne obhájiť svoj postoj. To je jedno, či veriaci, pochybujúci, menej veriaci, alebo skoro neveriaci, alebo úplne neveriaci. Tu je obrovská škála možností, a my to nemôžeme len tak odpisovať a umlčať ostatných. My musíme učiť ľudí pokojne rozprávať. Keď tomuto dialogu príde, tak vedúcimi a najmúdrejšími moderátormi tohto dialogu budú ľudia veriaci, teologicky nepokazení. Tí, ktorí vedia, že život je taký, výzvy a otázky sú takéto, a tie potrebujú konkrétnu a vecnú odpoveď. Vašu teologickú konštrukciu si nechajte pre vaše súkromie. Ale kresťania sú pre tento svet a majú za poslanie tento svet eh, ako kvás meniť k dobrému. ak by to bolo tak, ako ste e, to naznačovali v tom predošlom vstupe, v tom prípade by sa dalo očakávať vážne ohrozenie toho hierarchického systému církvy. E, myslíte, že tie štruktúry, to vedenie církvy by niečo takéto pripustilo? Nebolo by to pre nich nepohodlné, možno až nebezpečné? Každá štruktúra, ak chce existovať, žiť a prežiť, potrebuje hierarchiu to, čo sa deje ale v katolíckej cirkvi, to je absolutizácia hierarchie. Hierarchia na miesto Božieho. Svetý Otec na miesto Ježiša. Rím na miesto Evanielia a rímske dikasteria a úrady. Teda e, to je ukradnutá autorita. To je e, Božiemu ľudu, ktorý je nositeľom toho Ježišovo posolstva Evanielia, sme ukradli, už urobili sme ho doživotne neschopný názoru alebo doživotne malý a nedospelý, aby sme ho za ručičku viedli až po jamu, kým každá inštru, e, inštitúcia, organizácia, hnutie potrebuje hierarchiu, ktorú si zvolí sama zo seba. Náznaky tejto novej formy hierarchie sú už v občanskej spoločnosti, kde sa rozličné združenia na rozličných úrovniach stretajú a vedú to väčšinou tí nadšenci, tí, ktorí vidia krok dva dopredu a vedia ciele tejto organizácie vysloviť, vyartikulovať, tak to vedú a potom tá obrovská svetová inštitúcia tiež potrebuje človeka, ktorý bude na, len na dočasnú dobu, jedno, dve volebné obdobia, žiadne doživotie. A druhá vec, ktorého budú potom voliť preto, aby to viedol a dokiaľ vládze všetko rozdá a odovzdá svojim blížným a potom bude tá, tá inštitúcia bude fungovať, ale na iných princípoch. A teraz tá dôležitá otázka, vzdá sa vedenie cirkvi bez boja týchto privilegií? Tak e, jasná vec, že tí, čo sa zmocnili moci, kapitálu a peňazí, sa neradi vzdávajú. Väčšinou sa to dialo doteraz revolúciami. Ale komunisti mali všetky moci koncentrované do jedného centra a padli bez boja. Neočakávam revolúciu, na to už nemáme. Ale ukážu už naši veriaci svojim nefunkčným duchovným, že ich nepotrebujú. Tak tá moc padne niečo analogicky podobne ako padla komunistická moc. Jednoducho to prestane fungovať. Jednoducho to prestane platiť a veriaci ľudia si zoberú zodpovednosť, ako si ju zoberú počas procese dospievania a vzdelávania, si zoberú dospo- do- zodpovednosť za svoj život. Ekonomický, kultúrny, zdravotný a neviem všetkých úrovniach, tak si budú brať zodpovednosť aj za svoj život náboženský. Už sa to deje, to je ten masívny úbytok ľudí v kostoloch, a pritom tí ľudia ostávajú veriaci, nevzdávajú sa Pána Boha. A Ježiš im je posvetný a drahý. Predostreli ste nám tú víziu toho, ako to podľa vás bude vyzerať. Nevieme, či v blízkej alebo v vzdialenejšej dobe, ale to ani nie je podstatné. Čo je podstatné? Čo vy, Antonio? Čítam, že ste človek, ktorý sa už približuje k hranici a cítite sa byť v ohrození. Ja som naozaj vykopávka po 80 človek, keď žije, tak by mal sa tešiť len zo života. Väčšina mojich rovesníčok a mojich rovesníkov už potrebujú stálu opateru. Nebolo dopriaté, že teda ešte môžem starať sa o druhých ľudí, tak by som v tomto, tejto, v tomto druhu činnosti chcel pokračovať, až dokiaľ budem vládať. Rád by som tak nejako domaširoval až po jamu to je stará reč, dopochodovať pekne a potom nech ma odstrelia. Nerad by som bol ľuďom v, na, na ťarchu, v tom pochode, ktorý sa zrýchluje k budúcnosti a tá budúcnosť je ozaj ten bod omega Ježiš a jeho kráľovstvo a dokiaľ budem žiť, tak ho budem budovať, kde budem žiť a pokiaľ budem vládať a keď nebudem moc, nerad by som bol na ťarchu, aby som spotreboval energia ľudí, len preto, že aby mi predlžovali život. Už tá posledná otázka. Myslíte, že to v tejto ťažkej dobe, ktorú teraz prežívame, že to zvládnete? Ja riskujem aj s omylom, dokonca so zlyhaním. Keď prídu na jar prvé lastovičky, tak riskujú, že tu zamrznú a stáva sa, že aj zamrznú ale jar príde. Pár ľudí je, ktorí snívame o církvi ako o tom skutočnom Božom ľude, o ľuďoch, ktorý, ktorých Ježišova láska, Ježišova dobrota bude inšpirovať, nech budú robiť čokoľvek, tak budú mu oddaní a zaviazaní a tým nejako dávajú zmysel svojmu životu, utrpeniu, námahám aj, aj smrti a tak patrím k tým a som veľmi rád, že mi to bolo dopriaté a podporujem túto myšlienku, aby počet tých ľudí, ktorí zodpovedne dospejú v kresťanskej oblasti, rodine, farnosti, obci, a aby si brali život do vlastných rúk, zodpovednosť za svoj život a veľkosť človeka je v tom, že sa stará nielen o spásu svojej duše, ale o to, aby kde, všade, kde som, aby to Ježišovo tam bolo viditeľné, aby sa to žilo. Teda podporujem všade ľudí, ktorí sú ochotní pre ten, dneska to hovoríme nepresnými slovami, lepší, spravodlivejší, dôstojnejší svet sú ochotní niečo urobiť. Tým, čom by som to chcel zakončiť, je asi takáto veta a zaujímalo by ma, čo vy na to poviete čase, keď tento rozhovor ešte nahrávame, nám doba nepraje a mnohé církevné hierarchie alebo vedenia církvy nám nedovolia v tejto chvíli tento rozhovor odvysielať, pretože to nie je pohodlné, nie je to v poriadku podľa nich. Ale viem si predstaviť, že mnohí ľudia nie z cirkevného vedenia, ale obyčajní jednoduchí veriaci ľudia by si tento rozhovor radi vypočuli, aj napriek tomu, že im v tom podstate zakazujú ich nadriadení veriaci. Nezaujíma a nechcem ani vedieť, čo by ste odkázali tým hierarchiám církevným alebo tým vysokým predstaviteľom církvy, ale čo by ste chceli na záver povedať tým obyčajným ľuďom, ktorí by už v tejto chvíli možno chceli tento rozhovor počuť, keď to ešte nie je možné. Ja sa nerobím tak dôležitý, aby som posielal nejaké posolstvo národu slovenskému alebo veriacim katolickým všetkým na Slovensku. V každom prípade nám dozievajú ľudia, tá jar v cirkvi príde, ale nech ľudia sa neboja, nech majú odvahu. Ten obraz v rodine nám rastú deti, ktoré dneska sú dobré, hlupučké a poslušnučké a rodičia ich nezdržiavajú a nezakazujú im dospieť, lebo by boli doživotne infantílne. Ten proces sa musí udiať aj v církvi. A tak e, som človek, ktorý tento proces dospievania vidí ako záchranu alebo víziu církvy v budúcnosti. Dospelí a zodpovední ľudia, ktorí budú premýšľať, ktorí urobia peknú syntézu medzi moderným myslením, ktoré pokračuje a vernosťou tej tomu Ježišovmu odkazu. A títo ľudia, keď ich bude istá množina rastú, počet týchto ľudí rastie, tak e, potom sa nastane tá zmena, že tí ľudia budú pokojne rozprávať a tých starých deduškov alebo ľudí neschopných e, obhájiť alebo rozprávať vôbec o problémov súčasnej a budúcej doby, tak ich jednoducho sa budú usmievať a povedia im, nechajte to tak, lebo ničomu nerozumiete. Takže to si môžeme ukončiť svetov, netreba sa báť. Netreba sa báť. To hovoril pápež, to hovoril Ježiš a to hovorí každý človek, ktorý má srdce a, a cíti zodpovednosť za budúcnosť. To je jedno rodiny, obce, národa a sveta.